Essa aqui vai dar merda. Fudeu, é o novo império. Vai segurar, neguinho. amenizar o ambiente. A chapa vai ficar quente. Todas as mulheres experientes, dê um passo pra frente. Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra frente. Gosto das minas do ele pra que elas tratam bem os clientes. Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra frente. Gosto das minas da Marconi que elas tratam bem os clientes. é senta frente nem sente, quica frente nem sente. Senta frente nem sente. Trata, trata bem os clientes. É, senta frente nem sente. Quica frente nem sente. Tenta frente nem sente. Trata bem os clientes. Trata bem Ih, os clientes. Essa aqui vai dar merda. Fudeu. É o novo império. Vai segurar, neguinho. o ambiente. A chapa vai ficar quente. Todas as mulheres experientes, dê um passo pra frente. Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra frente. Gosto das minas do ele pra que elas trata bem os clientes. Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra frente. Gosto das minas da Marconi que elas trata bem os clientes. é senta frente nem sente, quica frente nem sente. Senta frente nem sente. Trata, trata bem os clientes. Senta, pode nem sente. Quica, pode nem sente. Tenta, pode nem sente. Trata bem os clientes. Trata bem os clientes. Trata bem os clientes. Trata bem os clientes. Trata bem os clientes.